Сура Гафир, прощающий. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. حميم Ха Мим. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Писание не спослано от Аллаха Могущественного, Знающего. Прощающего грехи, принимающего покаяние, сурового в наказании, обладающего милостью Нет божества, кроме Него, и к Нему предстоит прибытие. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد Знамения Аллаха оспаривают только неверующие. Пусть не обольщает тебя свобода их действий на земле. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب До них сочли лжецами посланников народ Нуха и соумышленники после них. Каждый народ намеревался схватить своего посланника. Они спорили, прибегая к лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но я схватил их, и каким же было мое наказание». وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار Так сбылось слово твоего Господа относительно того, что неверующие окажутся обитателями огня. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в Него и просят прощения для верующих. Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием. Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучений в аду. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم Господь наш, введи их в сады Эдема, которые Ты обещал им, а также праведников из числа их отцов, супруг и потомков. Воистину, Ты могущественный, мудрый. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Защити их от грехов, ведь только тот, кого Ты защитишь в тот день от грехов, будет помилован Тобой. Это и есть великое преуспеяние. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون Воистину, к неверующим вас зовут, Ненависть Аллаха к вам тогда, когда вас призывали к вере, а вы не веровали, была сильнее, чем ваша ненависть к самим себе. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل Они скажут, Господь наш, по Твоей воле дважды мы были мертвы, и дважды Ты оживил нас. Мы признались в своих грехах, нет ли пути к выходу? ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Это потому, что когда призывали одного Аллаха, вы не веровали. Если же к нему приобщали сотоварищей, вы верили. Решение принимает только Аллах, возвышенный, большой. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب Он тот, кто показывает вам свои знамения и не спосылает вам с неба удел, но поминают назидание только обращающиеся к Аллаху. فادعوا Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Он обладает возвышенными качествами или возвышает по степеням и владеет троном. Он не спосылает дух откровения со своими велениями тем из своих рабов, кому пожелает, чтобы предупредить о дне встречи. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار В тот день, когда они появятся на поверхности земли после воскрешения, ничто о них не скроется от Аллаха. Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, единственному, всемогущему. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывают груди. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير Аллах судит истинно, а те, которых призывают вместо Него, не решают ничего. Воистину, Аллах слышащий, видящий. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? А ведь они превосходили их силой и оставили больше следов на земле. Но Аллах схватил их за грехи, и никто не защитил их от Аллаха. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Это произошло потому, что они не веровали, когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями. Аллах схватил их, ведь Он всесильный, суровый в наказании. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Мы послали Мусу с нашими знамениями и ясным доказательством إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب к фараону, Хаману и Каруну. Они сказали, он лживый колдун. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال Когда он явился к ним с истиной от нас, они сказали, «Убивайте сыновей тех, кто уверовал вместе с ним, и оставляйте в живых их женщин». Но козни неверующих безуспешны. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد Фараон сказал, «Не мешайте мне убить Мусу. Пусть он призовет своего Господа. Я опасаюсь, что он заменит вашу религию или распространит на земле нечестие».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 Если он лжет, то его ложно вредит только ему самому. Если же он говорит правду, то вас поразит некоторое из того, что он вам обещает. Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما «О мой народ, сегодня у вас есть власть, и вы господствуете на земле. Но кто поможет нам, если наказание Аллаха явится к нам?» Фараон сказал, «Я указываю вам только на то, что сам считаю нужным. Я веду вас только правильным путем». وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب Тогда тот, кто уверовал, сказал, «О мой народ, я боюсь, что вас постигнет нечто подобное дню соумышленников». مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد подобное тому, что произошло с народом Нуха, адитами, самудянами и теми, которые были после них. Аллах не желает поступать несправедливо с рабами. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد О мой народ, я боюсь наступления для вас того дня, когда одни будут взывать к другим. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد В тот день вы обратитесь вспять, но никто не защитит вас от Аллаха. Кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Прежде к вам явился с ясными знамениями Юсуф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он вам принес.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 Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب Фараон сказал, «О, Хаман, Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب путей небесных и взгляну на Бога Мусы. Воистину, я считаю его лжецом. Вот так фараону представилось прекрасным зло его деяний, и он был сбит с пути. А козни фараона оказались безуспешными. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد Тот, кто уверовал, сказал, «О мой народ, последуйте за мной, и я поведу вас правильным путем».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 А те мужчины и женщины, которые поступали праведно, будучи верующими, войдут в рай, в котором они будут получать удел безо всякого счета. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار О мой народ, почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня в огонь? تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار Вы призываете меня не веровать в Аллаха и приобщать к Нему в сотоварищей то, о чем у меня нет знания. Я же призываю вас к могущественному, всепрощающему. لا جرم أن ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان مردنا الى الله وان المسرفين هم أصحاب النار Нет сомнения в том, что то, к чему вы меня призываете, не заслуживает молитв ни в этом мире, ни в последней жизни, и что нам предстоит вернуться к Аллаху, и что приступающие границы дозволенного окажутся обитателями огня. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род фараона окружили или поразили скверные мучения. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Огонь, в который их вергают утром и после полудня. А в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. وإذ يحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار Когда они будут припираться друг с другом в огне, слабые скажут тем, которые превозносились, «Мы следовали за вами, не избавите ли вы нас от доли огня?» قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد Те, которые превозносились, скажут, «Все мы в нем». Воистину Аллах уже рассудил между рабами. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Те, которые попали в огонь, скажут стражам гиенны, «Помолите вашего Господа, Пусть он облегчит наши мучения хотя бы на день. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Они скажут – «Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?» Они ответят «Конечно». Они скажут «Тогда молите сами». Но мольбы неверующих безуспешны. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Воистину, мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار В тот день извинения или оправдания не помогут беззаконникам. – На них лежит проклятие, и им уготована скверная обитель. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب Мы даровали Мусе верное руководство и дали в наследство сынам Исраила Писание, هدى وذكرى لأولي الألباب как верное руководство и напоминание для обладающих разумом. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истина. Проси прощения за свой грех и прославляй хвалой своего Господа после полудня и утром. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Воистину, в сердцах тех, которые припираются относительно знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого, своей цели. Прибегай же к защите Аллаха, воистину Он слышащий, видящий. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Воистину, сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей не знает этого. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Не равны слепой и зрячий, а также те, которые уверовали и совершали праведные деяния, и творящие зло. Как же мало вы поминаете назидание. Инна ас-са'ата ла райба фиха, валакинна акцаран наси ла ю'минун. Час непременно наступит, и в нем нет сомнения. Однако большинство людей не верует. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиенну униженными.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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون Таков Аллах, ваш Господь, Творец всякой вещи. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? Таким же образом отвращаются те, которые отвергают знамения Аллаха. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Аллах тот, кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Он живой, и нет божества, кроме Него. Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Скажи, воистину мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха, с тех пор, как ко мне явились ясные знамения от моего Господа, и мне велено покориться Господу миров. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون Он тот, кто сотворил вас из земли, потом из капли, потом из густка крови. Потом Он выводит вас младенцами, чтобы потом вы могли достигнуть зрелого возраста, и чтобы потом вы стали стариками. Хотя среди вас есть такие, которых упокаивают раньше, и чтобы вы достигли назначенного срока. Быть может, вы уразумеете. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Он тот, кто дарует жизнь и умершляет. Когда же он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون Разве ты не видел тех, которые припираются относительно знамения Аллаха? До чего же они отвращены от истины? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون Они сочли ложью Писание и то, с чем мы отправили наших посланников. Но они узнают. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون Когда с оковами на шеях и в цепях их поволокут в кипяток, а потом разожгут в огне. Потом им скажут, где те, кого вы приобщали в сотоварищи, دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين к Аллаху. Они скажут, они скрылись от нас, да и не молились мы раньше никому. Так Аллах вводит в заблуждение неверующих. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون Это вам за то, что вы ликовали на земле безо всякого права и превозносились. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Входите во врата гиены и пребывайте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истина. Мы можем показать тебе часть того, что обещаем им, а можем упокоить тебя до этого. Они все равно будут возвращены к нам. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых мы рассказали тебе, и такие, о которых мы не рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха. Когда же явится веление Аллаха, будет вынесен истинный приговор, и тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Аллах тот, кто создал для вас скотину, чтобы на некоторых из них вы ездили верхом, а другими питались. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون Они приносят вам пользу, и на них вы достигаете того, чего желают ваши сердца. На них и на кораблях вас перевозят. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Он показывает вам свои знамения. Какие же знамения Аллаха вы отрицаете? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Они превосходили их числом и силой и оставили больше следов на земле, но не спасло их то, что они приобретали. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знамению, которое было у них, и тогда их окружило или поразило то, над чем они издевались. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين Когда они узрели наши наказания, они сказали, «Мы уверовали в единого Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему». فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Но не помогла им вера, когда они увидели наши наказания. Таким всегда было установление Аллаха для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке.